Անկախության 32 տարիների ընթացքում առաջին անգամն է, երբ սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հյուրեր չի կարողանում ընդունել։ 3 տասնամյակ եւ ավելի աշխարի տարբեր ծայրերից այսօրը նշելու համար Արցախ էին գալիս բազմաթիվ հայեր եւ ոչ միայն։ Արցախ հասնելու անհնարինության պատճառով հազարավոր մարդիկ այսօր հավաքվել են Երևանում Արցախի հանրապետության ներկայացուցչությունում։ Նախաձեռնությունը հասարակական գործիչ Թևան Պողոսյանինն է։ Տոնորն Արցախում նշել չեն կարող, սակայն գոնե այսօր 24 ժամ Արցախով ապրել կարող են, համոզված է Թևան Պողոսյանը։ Մովսիսյանը։ Ցավոք սրտի առաջի տարին է, որտեղ հնարավորություն չկա մեկնել Արցախ, տոնել Արցախի տոնը, անկախության հռչակման օրը, ազատ Արցախի օրը, հենց Ստեփանակերտում կամ Արցախի որևէ մի համայնքում, որևէ մի կետում, որևէ մի գետի ափին, կոնգերների շրջապատում եւ դրա համար, քանի որ փոքրիկ Արցախ մենք ունենք Երևանում էլ, որը Արցախի հանրապետության ներկայացիչն է։ Գաղափարս այդտեղ էր եղել, որ անպայման կոչով դիմեի, բոլորին ասեի, եկեք մտնենք այս մի փոքրիկ Արցախը, այսօր այդտեղ լինենք, նշենք, տոնենք։ Կոչին արձագանքեցին հազարավոր մարդիկ, ասում է Թևան Պողոսյանը։ Առավոտյան 10:30-ից Արցախով ապրողների հոսքը ներկայացուցչություն չի դադարում, ասում է։ Իմ պատկերացմամբ այսօրը ունի 24 ժամ խորհրդանիշ եւ 24 ժամն էլ մարդիկ կարող են գալ, գնալ, նկարվել, նշել, պարզապես մուլտ գործել, մի քաղցր խոսք ասել, կիսվել որևէ մեկի հետ եւ գանթանուր գաղափարը դա է, որ Արցախը միշտ իմացել է միավորել։ Ես հույսով եմ, որ այսօրվա բոլոր մարդիկ, ովքեր որ եկել են այստեղ, նշելու եւ իրենց բարի խոսքը ասելու եւ իրենց աջակցությունը հայտնելու Արցախին եւ Արցախի իրենց հայրենակիցներին, որոնք այսօր կրում են անմարտկային զրկանքներ, բայց հանուն ցանկացած հայի պատվին, հիմա գլխավորը հենց դա է։ Հուսամ, որ իսկապես մենք չենք չափի այս տեսակի գաղափարները, այլևս քանակներով Թևան Պողոսյանը նաև կոչ է անում սոցցանցերի միջոցով այսօրը դարձնել Արցախի օր, թեկուզ հեշթեգերի միջոցով Արցախի անկախության օրվա հետ են համընկել նաև Սփյուռքի հայաշատ տասնյակ քաղաքներում կազմակերպվող բողոքի ցույցերը հաջակցություն Արցախի։ Համայն աշխարհը համախմբվել է կանխելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հայերի ցեղասպանությունն Արցախում։ Նախատեսվում է Լոս Անջելեսից դեպի Ֆրեզնո իրականացնել հարյուրավոր մեքենաների երթ, հրավիրելու ուշադրությունը դեպի Ալիևի հանցագործությունները մարդկության դեմ։ Համաժողովրդական Ռուսական երթը կմեկնարկի տեղական ժամանակով առավոտյան 8-ին Գլենդելի Վերդուգո այգուց եւ կշարժվի դեպի հայկական Արարատ եւ Մասիս Արարատ գերեզմանատները հարգանքի տուրք մատուցելու այդտեղ հանգչող ականավոր հայերին Անդրանիկ Օզանյանին, Վիլյամ Սարոյանին, Սողոմոն Թեհլիրյանին եւ այցելելու ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի հուշարձանին, ասում է ակցիայի կազմակերպիչներից Տիրան Անթափլյանը։ Մենք գործողություն ենք անում, որ ժողովրդական գործողություն եղնի աշխարհով մեկ, որ ոտի հանենք ամեն տեղ, որտեղ որ հայա գտնվում, Արցախի մեր ընկերների, մեր աղբերների կողքը կանգնած եղնենք, որ կարնանք ամեն ձևով դուխ տանք, որ իմ հասկանան ժողովուրդը, երեխեքը, որ կյանքում իրանք մենակ չենք։ Մենք ամեն ձևով նայում ենք, որ պատշգանենք համ ներսից, համ դրսից, համ մեր խումբերը Արցախի մեջ աշխատում են, գործողություններ են կատարում, որ այս գործողությունները իրականություն դառնա դեպի Ամերիկա, Եվրոպա ու տարբեր տեղեր աշխարհի վրա։ Նմանատիպ հանրահավաքներ են նախաձեռնել հայկական սփյուռքի համայնքները 13 երկրի 17 քաղաքներում, որոնց թվում են Նիդերլանդները, Կիպրոսը, Գերմանիան, Անգլիան, Դանիան, Շվեյցարիան եւ այլն։ Հավաքներ կազմակերպողները Արցախի այսօրվա իրավիճակով անհանգստացող սրտացավ սփյուռքահայերն են։ Նրանց համախմբողն Արցախն է, ասում է Տիրան Անթապլյանը։ Մենք ոչ մի կուսակցության կապ չունենք, ոչ մի խումբի հետ կապ չունենք, ոչ մի պոլիտիկական օրգանիզացիաների հետ կապ չունենք։ Էսիլերիվ ժողովրդական ընկերներով հավաքույտները աշխարհով մեկ։ Ակցիայի մասնակիցները կոչ են անում միջազգային հանրությանն ու դերակատարներին անտարբեր չլինել, օգտագործել բոլոր հնարավոր մեխանիզմները բացելու քաշաթաղի միջանցքը, ապա շրջափակելու Արցախը, պատժամիջոցներ կիրառելու Ալիևյան ռեժիմի վրա, դադարեցնելու Ադրբեջանին տրամադրվող միջազգային օգնությունը։ Կարևոր է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը մերժի եւ ոչ լեգիտիմ ճանաչի ուժի կիրառմամիջոցով Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակը։ Ակցիաների մասնակիցները շարունակում են պայքարել, որպեսզի միջազգային համայնքը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։